musamman malamai da suka gabatar mana da wa'azi da kuma waɗanda suka na kofi da mutanen garin da suka suka saurara wani ji Allah saka da kai a kullum wannan ƙungiya ta jama'atul da za zalata bidiya ga mata sunna kan sa mata albarka ubangiji Allah wannan malamai da suke wannan aiki suke da'awa suke wayar da kan mutane Allah maka albarka saboda in ba don wannan ƙungiyar ba ba da Allah kawo ɗauki da wannan ƙungiyar ba yanzu da addini ya zama ruku Allah da ya zama ruku da an gani maganar manzon Allah sai dai maganar wasu waliyai da shekaru maganar annabi kan da an daina ta to sai Allah ya kawo mana ɗauki ya kawo wannan ƙungiyar tana nan tsaye akan sunna saboda haka kuma duk wanda ya kauce akan suna ya bar addini saboda haka ni shi saka ina da wani ka'ida in wani mai zo ce zai wazi a nan ba na hanawa amma ina da ka'ida na ƙungiyar zala ne ba na mata ka'ida saboda na san akan sunna take amma duk wani malami ya zo masa to fa qala qala rasulullahi saboda haka wannan kungiya Allah sa ka mace malaman da suke ciki Allah musu albarka ubangiji Allah musu Allah kara karfafa su akan addinin musulunci mu kuma mabiya Allah kara karfafa mu ma akan addinin musulunci Allah dauka musulunci akan kafirci Allah kare kafirci da kafirci Allah dauka musulunci da musulunci assalamu alaikum